miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i svjedočenja da nema istinskog Boga osim Allaha i svjedočenja da je Muhammed alaihi salatu wasalam Allahov rob i Allahov poslanik i da je najljepši govor Kur'an, to jest Allahov govor a najbolja uputa je uputa Muhammeda sallallahu alaihi wasallame to jest njegov sunnet Jednom prilikom je naš poslanik sallallahu alejhi ve selleme bio na putovanju i naišao je pored Beduina A beduini to su ljudi koji stanuju u pustinji daleko od civilizacija. I taj beduin ugostio ga je kako dolikuje gostu. I Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme želio je da mu se oduži za to gostoprimstvo. I kazao mu je kada dođeš u Medinu obavezno dođi kod mene. I jednom prilikom Beduin je prolazio zaista kod Med, kroz Medinu, put ga je nanio tamo i dođe on kod poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Allahov poslanik mu kaza, traži šta hoćeš. Kaže on, hoću jednu devu odsedlanu i kozu da je porodica može musti. to je sve što je tražio. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme da mu šta je tražio, a onda se okrene ashabima i kaže im: Zar jedan od vas ne može imati visoke ciljeve kao što je imala starica iz Benu Israila? A Benu Israil to je Musaov narod. Kada su to ashabi čuli, odmah su uprli oči u poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A šta je to tražila starica iz Benu Israila? Ko je ta žena uopšte? I onda im je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kazao šta se dogodilo s tom ženom. Naime, Kada je Musa'u alaihi salatu wasalam bilo naređeno da izvede Benu Israel iz Egipta i da ih prevede preko mora, krenuo je u toku noći. I odjednom, uprko svim pripremama, nije mogao naći put. Ne zna gdje je. Probavali su i probavali i Musa stane. Musa stane i okupi vijeće učenjaka Benu Israila. Kaže ljudi šta je ovo? Ovo nešto nije u redu. Kažu oni, to jest učenjaci Benu Israila, mi znamo s koljena na koljeno da se prenosi da je Jusuf a.s. na samrti uzeo obećanje tražio od njih da mu obećaju da kad budu odlazili iz Egipta da će njegovo tijelo ponijeti sa sobom. Jer Jusufu je bilo objavljeno, jer on je prvi koji je došao od Israilovih potomaka u Egipat, posle njega došao je Jakub i svi njegovi sinovi i bilo ih i oko 600 ljudi. Nakon nekoliko stotina godina trebali su izaći i to je bilo najavljeno Jusufu i on je znao i tražio je od njih da mu obećaju da će ponijeti njegovo tijelo kada budu izlazili iz Egipta. Kaže Musa, to bi moglo biti to. Znali li neko gdje je njegov kabur? Kabur? Kažu ovi učenjaci, mi ne znamo niko, zna jedino jedna stara žena, najstarija u Benu Israilu, eno je tamo. Kaže Musa, dovedite je. Dovedoše je. Kaže Musa njoj, znaš li ti gdje je Jusufov mezar? Kažu, znam. Pa hajde, kaže nam, kaže, ne. Ne dok mi ne obećaš nešto, šta hoćeš, pitaj mu se. Hoću da budem s tobom u džennetu. E, zbog ovoga je naš poslanik ispričao ovo kazivanje o Musao. Ovaj beduin koji je došao traži devu i traži kozu. A starica iz Benu Israila traži džennet sa Musaom. Musa nije, nije htio obećati, nije mogao jer to nije u njegovoj ruci, to je u Allahovoj ruci. Pa je molio i dobio je objavu, daju što traži. Kada je dobila obećanje za džennet, odvela ih je do jedne bare, Nakupi nakupina vode, kažu ispuljajte ovu vodu, izbacite van. Izbacite van i stvarno izbaciše vodu, kaže kopajte ovdje. I kopaše i nađoše tijelo potpuno nedirnuto. Jer tijela Božih poslanika ne truhnu u zemlji. Sva tijela Božih poslanika, alehim afdalu salati wasalam, ostaju u zemlji takva kakva jesu do sudnjega dana. Kad su izvadili Jusufa odnosno njegovo tijelo, put im je svima postao jasan kao da je u polu bijela dana. Eto, to je kazivanje o starici iz Benu Israila. A ovim je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve selleme želio da ukaže svome ummetu gdje trebaju da budu njihovi nijeti gdje trebaju da budu uprte njihove oči šta trebaju da zanijete kada rade dobra djela to je džennet sve drugo je nizak nijet nije problem nije taj beduin koji je tražio devu i kozu počinio grijeh Ne. Ali njegova želja, njegove misli, njegova namjera bila je niska, prizemna, a iman je taj koji čovjeka diže visoko sa njegovim namjerama, visoko sa njegovim željama. Visoko sa njegovim željama. I zbog toga Ibnul Dževzi u svojoj knjizi Saidul Hatir Lov na misli gdje je zapisivao misli koje mu dođu razmišljao je zašto se ljudi toliko vezuju za ono što je na Dunjaluku a zašto zapostavljaju ahiret koji je bolji i koji je još vječan. Pa je između ostalo kazao da je jedno od iskušenja za čovjeka na ovome svijetu. Da njegova čula, sluh, vid, dodir povezuju se sa onim što mu je blizu. Povezuju se sa onim što može da vidi, što može da dodirne, što može da čuje. A džennet nije takav. A džennet nije takav. Džennet je povezan sa imanom i sa razmišljanjem i razumijevanjem ajeta i Kur'ana. I zato on savjetuje svakoga sljedeće. Moraš imati svoj udio u toku dana u zikru koji te vraća Allahu, vraća te džennetu i moraš imati svoj udio u razmišljanju, u osamljivanju povremeno da razmišljaš o ajetima koji govore o džernetu, o ajetima koji govore i o džehennemu, a ajetima koji govore o sudnjem danu. Pa je naš poslanik u tu svrhu propisao čak obilazak mezarja. Kazao je, bio sam vam zabranio da obilazite mezarja, a sada ih Obilazite jer ona vas, one vas zaista podsjećaju na ahiret. Molim Allah Đelšanu da budemo od onih kojima će ahiret biti pred očima i u srcu. Kulu kao lihada, astagfirullah ili u rekomu nisa ili muslimi.